Երեխայի խնամքը թերևս ամենահաճելի, բայց եւ ամենակարևոր ու բարդ առաքելություններից է, որի համար պետք է համատեղ աշխատեն երեխայի շրջապատող բոլոր անձինք ու հատկապես ծնողներն ու բուժաշխատողները։ Ոստի մայրիկների անկյունում հյուրընկալել ենք մանկաբույժ եւ նեոնատոլոգ Արթուր Ջանազյանին, ով կօգնի մայրիկներին սովորել ճիշտ խնամել փոքրիկներին, ճիշտ կազմակերպել նրանց հիգիենան, կթվարկի ժամանակին ծնված ու անհաստ ծնվածների խնամքի առանձնահատկությունները, կխո կխոսի վիտամին D-ի կարևորության մասին, ինչպես նաև կհերքի նորացնի այսպես կոչված գազիկների ու մամայի սնդակարգի շուրջ ձևավորված միֆերը։ Նորածին բալիկի օրգանիզմը դեռևս ընդունակ չէ բավարար քանակությամբ հակամարմիններ արտադրել եւ պայքարել տարբեր վիրուսների ու բակտերիաների դեմ։ Այդ պատճառով կարեւոր է, որ այս շրջանում նորածինը շփվի միայն մայրիկի ու ընտանիքի անդամների հետ։ Փոքրիկին պետք է մոտենալ միայն մաքուր, լվացված ձեռքերով, ցանկալի չէ նրան համբուրել։ Նորացնի սենյակում ցանկալի է չլինեն գորգեր, փափուկ խաղալիքներ, քանի որ վերջիներից վրա հավաքվող փոշին նույնպես բակտերիաների եւ վիրուսների համար բարենպաստ միջավայր է։ Չի կարելի նաեւ երեխայի գլխավերևում խաղալիքներ կախել, քանի որ դրանք կարող են շլության զարգացման պատճառ դառնալ։ Իսկ թե որն է բալիկի սենյակի ջերմաստիճանի ու խոնավության օպտիմալ աստիճանը, ճշտել ենք բժիշկ նեանատոլոգից։ Միջինում 22 աստիճանը ամենաօպտիմալն է ցանկացած սեզոնի համար, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցանկալի է որ լինի 50 եւ ավելի, իդեալական է 50-ից 70-ի միջև ընկած տիրույթն է։ Ու ասեմ որ ջերուցման շրջանում պրակտիկորեն հնարավոր չի ունենալ 50% խոնավություն օդի ու դրանք մարդիկ կան հասնեն մենակ այդ խոնավացնող սարքերով ու միանշանակ են թաց սավաններով կամ վերանաբադ ամաններ ջրով լի ավելի հաստատ է ֆունկցիան չի իրականացնում, որովհետև adekvat տնային խոնավացնող սարքը իրանք հիմնականում 5-6 լիտր ջուրը 6-ից 8 ժամվա ընթացքում դարձնում են գոլորշի այդ աշխատանքային ծավալն իհարկե ոչ մի տնային միջոց չունի Շատ կարևոր է նաև բարբերաբար տան եւ հատկապես բալիկի սենյակի օթափողումը անկախ տարվա եղանակից, թեպետ շատ մայրիկներ վախենում են ձմռանը տունն օթափողելուց, վախենալով որ երեխան կմրսի, սակայն սիրելի ծնողներ, վախուց ապացուցված է, որ մաքուր օդը միմիայն դրական ազդեցություն ունի բալիկների եւ առհասարակ բոլորիս առողջության վրա։ Քրիստինա Փարամազյանն իր առաջնեկին ունեցել է 44 օրյա պատերազմի ավարտին 2 օր մնացած նոյեմբերի 7-ին, որթուն լույս աշխարհ բերելուն նախորդել էր եղբոր Բորիսի զոհվելը, ուստի գտնվելով հոգեբանական ծանր վիճակում երեխայի խնամքի մի մասը, մասնավորապես լոգանքը, կազմակերպում էին ընտանիքի հարազատները։ Երբ որոշեմ երկրորդ անգամ մայրանալ, հույս ունեմ, որ դա կլինի խաղաղ Արցախում եւ ի վիճակի կլինեմ ինքս իրաժեք կազմակերպել բալիկիս խնամքը եւ վայելել առաջնակի ժամանակ բաց թողածս։ Ոստի բժիշկ Ջանազյան իմ հարցը հետեւյալն է. ինչպես տեխնիկապես ճիշտ լողացնորացնեն, ինչ հաճախականությամբ եւ ինչպիսի գելերով ու շամպուններով։ գլոբալապես նորածնին ծննդից 8 ժամ հետո կարելի է լողացնել։ Սովորաբար առաջի լոգանքն իհարկե կազմակերպվում է արդեն տան, երբ որ ծնդատնից գնում են տոն։ Ջրի մեջ ոչ մի բան պետք չի ավելացնել, դա պետք է լինի հասարակ ջուր ու մանկական օճառ։ Օրը մի անգամ լողացնել լիարժեք բավարար է իրանց լինում ու ջրի ջերմաստիճանը շատ կարևոր, որ շատ տաք չանեն, հիմնականում տենց հին մոտեցում կա հին տատիկական, որ երեխուն ջերմությամբ չես վնասի, բայց իրականում շատ բարձր ջերմի մասշտաբը ջրի շատ վտանգավոր է։ Այնպես որ ցանկալի է ջերմա չափ լինի ու հաճապեն 35-36 մաքսիմում ստարտային ջերմաստիճանը, այնուհետև աստիճանաբար երեխան սովորացնեն 33-34 աստիճան ջրի։ Հաճախականությունը որ մի անգամ լիարժեք բավարար է։ Ու ջրի մեջ հրամաշկայի եւ նմանատիպ անտիսեպտիկ նյութերի։ Ինչու խորուրդ չի տրվում օգտագործել բուժական եւ խոտաբուսային հակասեպտիկներ։ Ինչ վատ ազդեցություն կարող են ունենալ դրանք ընդամենը մանրազերծելով ջուրը։ Պարզվում է, ամեն ինչ այդքան པարզ չէ, ինչքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Տեսեք, մարգանցովկային միանշանակ հակացություններ կան։ Մարգանցովկայի կրիստալները 70 աստիճան ջրում են լիարժեք լուծվում։ Միջև այդ իրանք կարան լիարժեք չլուծվեն ու քիմիական այրվածքներ առաջացնեն մաշկի վրա կամ կետային կամ մեծ մակակերսիսի, եթե նամանավանդ օրինակ ես մի դեպք եմ հիշում, ռայոնից էին բերել այդ երեխուն, մաման մարգանցովկան լցրել էր ձեռքի մեջ, հետո էր սկսել նոսրացնել ջրով ու մատի վրա մի փոքր մնացել էր փոշուց ու երբ որ ինքը ձեռով բռնել էր երեխուն, այդ մատի տեղ արվել էր երեխում ու բավականին խորը ինչ մնում է մանրեազերծմանը։ Բժիշկը ոչ միայն իմաստ չի տեսնում դրանում, քանի որ եթե երեխային լողացնում ենք ծորակի ջրով, որը նաև մեզ համար ծառայում է որպես խմելու ջուր, ապա դրանից առավել այն մաքրելու կարիք պրակտիկորեն չկա։ Նույն կերպ իմաստ չունի նախորոք լողացնելու համար նախատեսված ջուրը եռացնել։ Մենք բոլորս մաշկի վրա ունենք համեր միկրոֆլորան, որը թվում նաև պաշտպանում ամր իմուն համակարգի մասնիկա։ Ու ամեն օր անտիսեպտիկա օգտագործելով մենք այդ ֆլորան ոնց որ զրոյացնենք, վերացնում ենք դրա փոխոխարեն ավելի ագրեսիվ ֆլորա կգա, ու բացի այդ այդ բոլոր պատրաստումները մաշկը չորացնում են նորացնի, իսկ իսկ մենք պետքա ճիշտ հակառակը, որ երեխայի մաշկը չչորանա, խոնավացնենք լավ։ Նորածնի խնամքի կարևոր մաս է կազմում պորտի խնամքը։ 4 տարեկան Էթերիի մայրը, Մարիամ Աղաբեկյանը, այսօրվա պես հիշում է ինչպես էր խնամում պորտի հատվածը այն ընկնելուց առաջ եւ հետո։ Անախ նշեմ, որ որևէ լուծույթ երբեք չեմ լցրել բորտի վրա, երբեք վերքը չեմ մշակել ադամանդափայլ կանաչի, նույն ինքը զիլոնկայի լուծույթով, այլ փորձել եմ բորտը մաքուր ու չոր պահել ու շատ զգույշ հագցնել տակդիրը, քանի որ վտանգավոր էր տակդիրի շփումը բորտի հետ, ու քանի որ բալիկս ծնվել էր հուլիս ամսին, ես կարողացա բարակ վերնաշապիկ հագցնել, որ որ เป զի պորտի հատվածը շփում ունենա օդի հետ, ինչը նպաստում էր վերքի արագ չորանալուն։ Պորտը ընկնելուց հետո օրական 2 անգամ մշակում էի պորտի վերքը ջրածնի պերօքսիդով, նույն ինքը պիրեկիսով, սակայն երբեք որևէ լուծույթ չեմ լցրել հենց պորտի վրա։ Մանկաբույժն է անատոլոգը Մարիամի այս մոտեցումը միանգամայն ճիշտ է համարում՝ մի վերապահումով, որ պորտն ընկնելուց հետո եւս կարիք չկա մշակումներ անելու, բայց եթե այնուամենայնիվ մայրիկը շատ է ուզում մի բանով ախտահանել այդ հատվածը, ապա բժիշկը թույլատրելի է համարում միայն 70%-անոց սպիրտը։ Ընդհանրապես նեոնատոլոգիան ընգիտություններից մեկն է բժշկության, որ գնում է մինիմալիզացիայի, այսինքն եթե ինչ որ միջոցառում, միջամտություն կարելի է հանել, ապա այդ միջամտությունը միանշանակ պետք է հանվի։ Ինչ վերաբերում պորտի խնամքին, հանվել է ամեն ինչ ընդհանրապես։ Երեք, ասենց պատկերավոր ասած, պատվիրան կա պորտի խնամքի վերաբերյալ։ Պորտը պետք է լինի բաց, մաքուր եւ չոր որևէ միջամտություն, մշակումներ ընդհանրապես չի պահանջում։ Ծայրահեղ դեպքում, եթե մաման երբեմն որ մենք այդքան բան ասելուց հետո մարդկանց ուղարկում ենք տեղամաս, հա արդեն դուրս գրումից հետո ինչ որ մի պատճառով հետ են իրանք գալիս։ Մենք միևնույն է Էդիլոնկայի հետ հետքը կտեսնենք իհարկե։ Միևնույնն է դու հազար անգամ ասես մի արեք որոշ մարդկանց մոտ մեկա կա այդ մի դիտքը, որ մեկա չէ, դրանից վատ բան չի լինի, եկեք եկեք սոտեկի անենք։ եկ, եկ, Մինչ երեխայի ծնվելը ծնողների մոտ հարցեր են առաջանում նաև երեխայի համար տակտիրներ գնելու մասով, ինչ չափսի կամ ինչ արտադրության վերցնել, որ เป զի երեխայի մաշկը տակտիրի հատվածում անվնաս մնա։ Բժիշկ Ջանազյանը խորհուրդ է տալիս նորածնային շրջանում նույն տեսակի տակտիրից մեծ քանակով չգնել, քանի որ հնարավոր է երեխայի մաշկը տվյալ տակտիրից կարմրի կամ ցանավորվի։ Շատ ճիշտ կլինի եթե սկզբի ժամանակակները մի քիչ եկե էքսպերիմենտներ անեն տարբեր ֆիրմաների տակագդիրների հետ համ աչափապսի հետ կողնորոշվեն, որովհետև նույն օրինակ առաջի համամարի գիրեք առաջիկի կոինը մի ձև նստի երեխայի վրա, իսկ հագիսինը մեկ ուրիշ ձև, պամպերսն լրի ուրիշ ձև, դրա համար մամային է հեշտ կլինի հասկանալ, որ պամպերսնա կոնկրետ իր երեխայի վրա լավ գալիս։ Համ էրգոնոմիկայի առումով, համ մատերիալների, որտեղ բոլորն է կարան լավը լինեն, բայց կոնկրետ ինչ որ մի փակ դերի մատերիալ երեխայի մոտ ասենք մաշկը կրկրվի։ Իսկ ինչ մնում է բալիկի տակ դիրը փոխելու ժամանակացույցին, ապա այստեղ մանկաբույժ նեոնատոլոգի խոսքով չկան դոգմաներ։ Բժիշկը հորդորում է փոխել փոքրիկի տակ դիրն ամեն անգամ աղիքները դատարկելուց հետո, ինչպես նաև ամեն անգամ, երբ զգում ենք տակ դիրը լցվելու վրա է շատ անգամ շատերին թվում է որ բացել է ասենք թեև 4 է պամպերսը բայց որոշումը փոխի դրա անհրաժեշտություն իրական չկա Հիմա ինչ ինչ ձևի խնամել, հա, տակ ագդերի տակ, տեսեք, երկու հիմնական պրեպարատներ կան, ուրեմն դրանք ցինկ օքսիդ պարունակող քսուկներն են, հա, ու հենց տալկի փոշին, երբ որը պետք է ընտրեն, ուրեմն տեսեք, եթե այդ զոնան ավելի շատ հակակված է խոնավության, ու դուք էլ նայություն ունեք մի քիչ հաճախակի ոստուգեք թե այնտեղ ինչա կատարվում, ապա միգուցե ճիշտ որոշում կդնի հենց կցանը փոշին, որտեղ ինքը շատ լավ խոնավությունը քաշում է իր մեջ ու չի թողողում որ մաշկը գրգռվի։ Բայց մյուս կողմից տալկը եթե իր մաքսիմալ ածալվալով խոնավությունը քաշեց, դուք պետքա լվանակ իրան ու նոր փորձա լցնեք այդտեղ։ Սակայն եթե օրինակ պիտի տեղ գնանք եւ սովորականից ուշ են կարողանալու լվանալ տակդիրի շրջանը ցանափոշուց, ապա նման դեպքերում նախապատվությունը տվեք ցինկի հիմքով կրեմներին։ Սյուզանա Սարգսյանը 4 երեխաների մայր է։ Իր երրորդ եւ չորրորդ բալիկները անհաս են ծնվել։ Նրանց խնամքի հետ կապված Սյուզանան նշում է, որ ամեն ինչ նույն կերպ է կազմակերպել՝ մի տարբերությամբ, որ շատ ավելի զգույշ էր վարվում անհասիկների հետ, քանի որ ավելի նուրբ էին ու անպաշտպան։ Բժիշկ Արթուր Ջանազյանը այդուհանդերձ նշում է, որ կան որոշակի նրբություններ անհաս ծնվածների հետ կապված, որոնց արժե այնուամենայնիվ ուշադրություն դարձնել շատ էին թվում, որ եթե երեխան անհասա, ապա սենյակի օդի ջերմ աստիճանը պետք է ավելի բարձր լինի։ Իրականում պարտադիր չի որ սենյակի օդի ջերմ աստիճանը շատ բարձր լինի, պարտադիրով երեխան չմրսի։ Դրա համար կամ կարան մի շերտ ավել հագցնը կամ ուղակի մի հատ ավելի տակ աջալով ծածկեն երեխային։ Անհասի երեխաները սովորաբար մենք մամաներին զգուշացնենք, որ շատ են քնում ու իրանց այդ քնկոտության պատճառով իրանք կարան օրվա ընթացքում կերակրում բաց թողեն ու մաման չպետքա իրան խնայի ու թողի որ երեխան քնի այսինքն ռեգուլյար 2-2-ից 3 ժամ ինտերվալներով մաման պետք պետք է երեխային արթնացնի ու ստիպիպի որ ուտի ինքը Նորածնային շրջանից սկսած բալիկները կարիք են ունենում նաև պրոֆիլակտիկ դոզավորմամբ վիտամին D-ի, երբ սկսել այն տալ, ինչ դոզավորմամբ եւ որ հիմքով՝ ջրային թե յուղային։ Այս հարցերին նույնպես պատասխանել է նեանատոլոգ Մանկաբույժը։ Տեսեք, վիտամին D-ն կարելի է տալ, երբ որ արդեն երեխայի հետ մաման գնա տուն ամենաուշը 10 օրականից երեխան արդեն տիստանա պրոֆիլակտիկ դեղաչափը ու այստեղ կարևոր է որ մարդիկ չֆիքսվեն դա ջրալուց թե ճարպարպալուտ վիտամինն է, մենք տալիս ենք պրոֆիլակտիկ բանով, նպատակով, այսինքն մեծ թերապևտիկ դոզաների մասին չի խոսքը, ոստեղ բիոհասանելիությունն էլ մեզ այդքան էական չի, մենք այդ մինիմալ դեղաչափի համար ընդհանրապես կարան չխորանան, այս այսպես ասած, որ հիմքովն են օգտագործում իրանք կարևոր է որ հասուն երեխեն օրեկան 400-ից 600 միավոր վիտամին D ստանա, իսկ անհասը 800-ից 1000։ Բժիշկ Ջանազյանը շեշտում է. «Էական չէ, որ երկրի արտադրանքն է ձեր կողմից օգտագործվող վիտամին D-ն, կարևոր է դրա կոնցենտրացիան»։ Հիմնականում երտեղատներում արկա են ռուսական, բելարուսական արտադրանքը, որոնց դեպքում մեկ կաթիլը հավասար է 500 միավորի, իսկ եվրոպական եւ ամերիկյան արտադրանքը շատ ավելի նոսր է, ուստի պետք է ուշադրություն դարձնել դոզավորմանը։ Սակայն անկախ աշխարհագրական դիրքից եւ եղանակային պայմաններից բժիշկը շեշտում է, վիտամին վիտամին D-ի պրոֆիլակտիկ ընդունումը պարտադիր է մինչև բալիկի 2 տարեկանը մաման պետք է հիշի, որ ինքը վիտամին D-ի ոչ թե դեֆիցիտ է բուժում, այլ ընդհանրապես պրոֆիլակտիկա է։ Այդ այն մինիմալ դոզանը, որը ընդհանրապես չի վնասում երեխային, հնարավոր չի որ թունավորում առաջացնի, դա այն դոզանը, որ եթե ինչ որ մի պատճառով երեխայի մոտ ֆիզիոտիկի վիտամին D-ն քիչ էլ լինի, իրանք գոնե ռախի հիվանդությունից խոսապ Ծնողների շրջանում կա մի թյուր կարծիք երեխայի քրտնելու պատճառը միշտ կապել վիտամին D-ի դիֆիցիտի հետ։ Նեոնատոլոգ Մանկաբուժը այս հարցին եւս անդրադարձել է հա, երեխայի քրտնելը ջերմակ կարգավորման process է բնականաբար ու այն երեխան որը հա, ուղակի մի քիչ շատ է քրտնում իհարկե այդ մի քիչ շատ մի քիչն էլ է սուբյեկտիվ դա կարա ծնողի համար լինի շատ բայց բժշկի համար լինի նորմալ ու միանշանակ ապել երեխայի քրտնել վիտամին D-ի հետ դա անհեթեթություն է ուղղակի, որտեղ չի լինում, որ երեխայի մոտ վիտամին D-ն լինի նորմալ ու ինքը ընդհանրապես չքրտնի։ Շատ անգամ երեխային պրոստը սխալ են հագցնում կամ շատ են հագցնում, երեխան պրոստը քրտնում է։ Քրտնարտադրությունը իհարկե կարա լինի սիմպտոմ, բայց ինքը առաջի սիմպտոմներից չի միանշանակ։ Կան մի շարք ախտանշաններ, որոնք էլ ավելի շուտ է հնարավոր նկատել, քան բան քրտնարտադրությունը, ու խոսքը չի գնում ամբողջ մարմնի քրտնքի հետ։ Աստեղ ավելի շատ պետք է ուշադիր լինել առավոտյան բարձին երեխայի գոյությունի թաց բարձի սիմպտոմ, որը հենց այդ երեխայի ծոծրակային զոն զոնոնայի քրտինքն է, այսինքն երեխային պարկաստում են, առոտը հայտնաբերում են գլխի զոնան թաց։ Այդ այդ կարա դիտարկվի վիտամին D-ի դեֆիցիտի ախտանշան։ ախ, Անցնենք նորածինների կյանքի առաջին 6 ամիսներին նրանց եւ նրանց ծնողներին ամենաշատը հուզող հարցին՝ նորածնային կոլիկներին կամ ինչպես ընդունված է ասել, գազիկներին։ Վիկտորիա Պետրոսյանը երկու բալիկ ունի, երկուսի դեպքում էլ առնչվել է այս խնդրին։ Իսկ շուտով երրորդ անգամ է մայրանալու եւ վստահ է, որ նույնպես դեղորայք չի կիրառելու։ Ինչքան էլ որոշ մայրիկներ պնդում են, որ իրենց այս կամ այն պրեպարատն օգնել է, Վիկտորիայի փորձն ու թեմայի վերաբերյալ ուսումնասիրած նյութերը նրան հակառակի մեջ են համոզել։ Բալիկից ժամանակ փորձել եմ հաղթահարել դեղորայքի միջոցով, սակայն տեսնելով, որ ոչինչ չի ստացվում, թարգել եմ, այսպես ասած, դեղերի օգտագործումը եւ երկրորդ բալիկից ժամանակ համարյա թե ոչ մի դեղամիջոց չեմ կիրառել, հստակ իմանալով, որ դա մեզ ոչ մի օգուտ չի բերի, որովհետև առաջինի ժամանակ էլ բեբինոս, էլ բոբոդիկ, արդեն անուններն էլ չեմ հիշում, ինչեր եմ կիրառել, որովհետև ինչ լսել եմ, անընդհատ ուզեցել եմ փորձել, որ เป զի որը ասել են այս մեկը ավելի լավն է, այն մեկը ավելի լավն է եւ արդյունքի չեմ հասել։ Մանկապույր Արթուր Ջանազյանը համամիտ է Վիկտորիայի հետ ապացուցված էֆեկտ չունեն միանշանակ ոչ մի տեղ ու ժամանակակից բժշկությունը հələ նույնիսկ լիարժեք չգիտել այդ ինչ փորացավ երեխաների մոտ իսկ գազերի հետ կապը ավելի շատ ժողովրդային է քան ստե բժշկական այսինքն մարդկանց մոտ տենց ստերեոտիպ կա, որ երեխան ունի գազեր ու չի կարողանում հանի։ Ու դու ու դրա համար իր փորը ցավում է ու ինքը անհանգիստ է։ Մինչդեռ այդ ավելի շատ սպաստիկ փորացավ է ու հենց այնպես չի այդ անունը, կոլիկաները ընդհանրապես մարդկանց մոտ լինում է 3 տիպի կոլիկաներ։ Դա երիկամայինն է, երբ որ երիկամի քար են գցում, հա, դա լեղաքարայինն է, երբ որ լեղապարկի քարն է տեղաշարժվում, եւ նորածնայինն է։ Կոլիկան բնորոշ է հանկարծակի սուր ցավի սկզբով ու որը նույն ձևի հանկարծակել անցնում է։ Հիմնականում օրվա երկրորդ կեսին անգնում հավանականությունը, որ ունենալու եք, ստատիստիկ տղաների մոտ ավելի շատ է լինում, քան աղջիկների մոտ, էլի པարզ չի, բայց մի բան է པարզ, որ դա միանշանակ երեխային չի վնասում։ Վիկտորիան հիշում է, թե ինչպես էր իր մոտ ստացվում բալիկներին այդ անհանգիստ պահերին օգնել ու հանգստացնել կատարում ու տակ վանջկաներ էինք անում անընդհատ եւ այդպես տեսնում էի, որ հանգստանում է բալիկս։ Բայց պետք է նշեմ, որ երկրորդ բալիկի ժամանակ մի երկու անգամ, որ համարյա մի քանի ժամ անընդհատ լացում էր, մի քանի անգամ ես կիրառել եմ գլիցերինի միկ, միկրոկլիզման, մենակ դրանից հետո է, որ ինքը կարողացել է ազատվել այդ գազիկներից ու հանգստացել է, բայց նշեմ, որ դա շարունակական բնույթ չի կրել, մի ընդամենը մի երկու անգամ եմ արել, այն էլ որ առաջին անգամը որ շատ վատացել էր, շատ էր տարածում ես անհանգստանում էի, որ գուցե ուրիշ խնդիր ունի տարա բժշկի եւ հերթապահ բժիշկը ասաց, որ ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի գազիկների պատճառով է։ Կարող եք միկրոգլիզմա անել գլիցերինի եւ հարցը կլուծվի տեղում։ Հենց այդ տեղում էլ արեցին։ Բժիշկ Ջանազյանի կարծիքով նորացիների մոտ կոլիկաների պարագայում ավելի շատ օգնություն է պետք լինում ծնողներին, քանի որ վերջիներս չգիտեն ինչ է կատարվում բալիկի մոտ եւ թե ինչպես կարող են նրան օգնել։ Կա հնուց եկած մի առասպեր, թե իբր սամիթաջուրը մամային կամ բալիկի խմեցնելով հնարավոր է լուծել գազիկների հարցը։ Նեոնատոլոգ Մանկաբույժը սա համարում է անհեթեթություն։ Միակ դեպքը, երբ մոր ընդունածը հասնում է բալիկին, դա քիմիական բաղադրիչով միացություններն են այսինքն դեղերը, ինչպես նաև գովիկաթի մեջ արկա լակտոզան ցեն համակարգներ ծծվում է, տրոհվում է միջև մոլեկուլների, յուրացվում է, այսինքն ներծծվում է արյան մեջ, իսկ արյան մեջ մեջից արդեն որոշակի լրիվ այլ վաղադրությամբ գնում է կրծքի կաթ ու հասնում երեխային։ Կան նյութեր իրական, որոնք համարյա ամփոփող ձևի կարան հասնեն երեխային Դա օրինակ լակտոզն է, հակովի կաթի մեջ պարունակակվող լակտոզն է։ Բայց ինչ վերաբերում է սամիթի ջրին, սամիթի ջուրը նույնիսկ դեղորայք չի, ինքը պրոստը կանաչուց ստացված ջուր է, հա, իր հեղուկն է, երբ երբ փուկն է, որը մենք ոչ գիտենք կոնցա կոնցենտրացիա իրա, ոչ գիտենք ինչ ինչ բաղադրությունն է։ Սա կապված նրանց սահմամիթը, որ հողում է աճում, ինչով է ջրվում, որ ինչ եղանակում է աճել։ Ու բնականաբար չենք կարող որևէ կերպ վերահսկենք իրա բաղադրությունը ու դրանից ստանալ տնային պայմաններում ինչ-ինչ որ նյութ, որը տանք մամային ու օգնի երեխուն, դա իմ կարծիքով հոմեոպաթիայի վերելքն է արդեն։ Դա այնց այն կողմ է հնարավոր չի, ավելի բարդ բան մեխանիզմ հորինել թեկուս Սամիթաջուրն ակնհայտ անհետ-հետ միջամտություն է կոլիկաների պարագայում, այդուհանդերձ, եթե որոշել եք դա կիրառել, ավելի լավ է տալ մայրիկին, քան բալիկին, քանի որ եթե մայրիկի պարագայում միակ նեգատիվ հետևանքը կարող է լինել մայրիկի համար համի անդուր լինելը, ապա նորածնի պարագայում դուք ռիսկի տակ եք դնում նրա առողջությունը վերցրեցինք սամիթը, եփեցինք, հա, թրմեցինք, ջուրը տիտանք երեխային։ Ինչքանով ենք ենք վստահ, որ մենք որևէ ինֆեկցիա չենք փոխանցում տենց երեխային, եւ հենց խոտով, հա, եւ այն տարավ ինչի մեջ սարքել ենք եւ այն ջրով հնչովոր եփել ենք։ Այսինքն այդ տեխնոլոգիայի տարբեր օղակներում վերահսկողություն չունենք կրծքով կերակրվող երեխաների կոլիկաների մեղավորությունը շատերը սիրում են բարթել մայրիկի վրա, քանի որ նա իբր ուտում է գազեր առաջացնող սնունդ, ինչը բժշկական տեսանկյունից արդեն հասկացանք, որ абսուրդ է։ Միակ տարբերակը, երբ մոր սնունդը կարող է կապ ունենալ բալիկի հետ, դա տարատեսակ ալերգիաներն են արտարկելված է այն սնունդը, որը մաման արդեն ֆիքսել է, որ եթե ինքը դա ուտում է, երեխայի մոտ առաջանա օրինակ ինչ որ ալերգիկ ցան։ Մաման կերավ կիվի, երեխայի մոտ հառաչացան, ալերգիկցան։ Մա տեսեք, մաման կարա ոչ միայն կիվի ուտի, կարա խառը մրգեր ուտի, ինքը կասկածի, որ всё-таки դա կիվիից էր։ Ինչ պետք է անի այդ դեպքում 10 հոգուց 9 կամ շատ հաճախ հենց 10-ը կպատասխանա որ կիվին դիչ ուտի։ Բայց ճիշտ հակառակը պետք է անի, պետք է մի հատ էլ ուտի կիվի, որպեսզի հաստատի, որ այդ ալերգիան всё-таки կիվից էր։ Այ դրանից հետո նոր չուտի մենք խոսեցինք առողջ սննդի մասին, սակայն սննդի չարաշահումն ու հատկապես անառողջ սնունդը ազդում են բալիկի ինքնազգացողության վրա։ Բժիշկ Ջանազյանը առանձնացնում է քաղցրի չարաշահումը մշակի ազդեցություն ունի մամայի ճավատապից դուրս բան քաղցր ուտելը այսինքն գլյուկոզը երբ որ շատ գլյուկոզա մտնում օր օրգանիզմ եւ շատ կարեւոր է հասկանալ երեխան լակտոզի Հա։ հանդեպ տոլերանտություն ունի թե չէ։ Այս այսինքն մաման խմեց կովի կաթ կամ կերավ շատ բան կաթնամթերք, նամանավանդ կապ կաստեր, որովհետև կամի որոշակի զանգված մարդ, որը համարմար եթե ինքը խմի բան կովի կատ իրա կատն է կշատան ու մարդիկ կան ռեալ օրը մի լիտր կատ են խմում եթե երեխան ունի լակտոզի հանդեպ տոլերանտություն իր փորացավ ավերը ավելանալու են զուգահեռ մամայի տատնամթերք օգտագործելուն Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսքանն էինք պատրաստել նորացիների խնամքի թեմայով։ Մեր հյուրն էր ճանաչված ու սիրելի նեանատոլոգ մանկաբույժ Արթուր Ջանազյանը։